Eh, kanske det varmaste Jenny och vänner eh, hittills i år eller någonsin. Jag vet inte. Mitt emot mig sitter <laughs> Lisa Elin och nickar lite så uppgivet. Tropisk Jenny och vänner. Ja, verkligen. Vi, ja. vi är lite så klibbiga i pannan. Ja, oh, gud. Um, hemma hos uh, Peter Björklund som är den här podcastens producent. Um, mysig söndagspodd. Eh, Fantastiskt, egentligen bästa jag vet. Eh, ofta så brukar det höras ganska väl på själva podden och låtvalen. det, det, det tenderar att bli så här mellow. Det är, det är inte som eh, tidigare Trädgården-podcast där alla är ganska spända och uppåt. Ja, precis. När man sitter sådär i en loge och laddar Exakt. inför att spela skivor och det här, är, härja. Det här är liksom... Efterhärjet. <laughs> Exakt, det, jag tror att det är ganska bra att varva lite. Um, ja, nej, men, eh, dina låtval de är ganska så lugna mm. och mm. softa. Vi har också några sådana låtar. Men jag tänkte att vi ska börja eh, i andra änden. Start, ja. Startlåten måste ju vara lite mer så här peppiga. Perfekt. Uh, det blir uh, jamaikanskt. Åh, oh, Egyptian. My name is Ricky Blaze. Yeah. she just speed up. She want me fly, she no ease up. And she said, no mercy, just speed up. She want me dilly, uh, she want me dolly, Hey, eh. She want me burnt tires and Hindu. She want me to flash at it and style up and show them say that me a stunt tattoo. Girl, they said goodbye, bye. mercy just speed up. She want me fly, she no ease up. She said, no mercy just speed up. She want me dilly, ah, she want me dolly, eh. She want me burnt tires and Hindu. She want me a flash shot it and style up and show them say that me a stunt tattoo. She want me ride, want me ease up. Kiss and no mercy just speed up. She want me fly, she no ease up. She said, no mercy just speed up. She want me dilly, ah, she want me dolly, eh. She want me burnt tires and where me a flush shot it and style up and show them say that me a son tattoo. Things that I do, yeah, yeah. Don't got the speed no matter how you see the little rain I do, yeah, yeah. Terrible picking now, see what's speaking. hard like that. But me love how she look on the bike back. Girl, she want me ride, want me ease up. She said no mercy, just speed up. She want me fly, she not ease up. She said no mercy, just speed up. She want me dilly, she want me dolly, eh? she want me burn tires and Hindu. She want me flash at it and style up and show them saying that me a stunt tattoo. She want me ride, want me ease up. She said no mercy, just speed up. She want me fly. Alltså, hur mysigt är det här? Det här är ju perfekt söndagsmys. Somrigt. Fest, fest och söndagsmys i ett. Yes. Uh, det här är alltså Egyptian. Stunta heter låten. Här fick vi lite eh, autotune på slutet också. Det är mysigt. Gött. <laughs> Gött. det, det, är Ricky Blaze um, Uptown Julie Rhythm. Har du hört det innan? Uh, nej. Jag tror att det är ganska nytt. Superfint. Mm, jättebra. Uh, ja, men nu tar vi ner det lite då. Mm. Eller typ i alla mm. fall. Mm. Ditt, ditt första låtval, vad blir det? Ja, vad blir det? Hjälp mig, jag ser inte datorn framför mig. <laughs> det låter som heter Don't Trust Them med uh, Tiffany Fox. Det med Tiffany Fox, just det. det. Eh, hon är signad till Kims uh, bolag och hon, har nog, alltså hon är inte direkt ny i gamet. Nej. Vad jag vet så har hon på, hållit på 10-15 år, 10 år. Mm. Så. Hon, har, hon har gjort någon, någon, förra året gjorde hon en låt som hette Twisted med Lil Kim också som är väl mer så här partydänga. Va varför har du valt den här? Jag gillar, alltså nu, jag vet inte, jag gillar att det är lite dissigt mot killar. Man ska, <laughs> man ska inte lita på dem, de är dumma i huvudet. You gon' make me get a side, nigga. I don't trust him, I'm being biased. open. Married to money, you hoes not alone. Niggas be wasting your time, fuck any penny your dime. That's anything, anything I pay no never mind. No nigga is ever mine. They got a mind of his own. I want him, I need him, I wanna say I love him. nah, never mind. These niggas be out with these hoes on the low and they all be telling lies. What go through his phone and find what I already know? So I keep it G when the day I leave, he gon' be broke myself, I statistic. With my new nigga you don't pussy. nigga. I don't trust him, I don't trust him. by your side, nigga. I don't trust him, I don't trust him. Yeah, yeah, yeah. doing shit when I'm out of town. When I'm out of town. So naive, but look at me now. Look at me now. Look at me now, boy. Call come around, boy. See the next nigga that's fucking your bitch. Don't let it get you down, boy. These niggas dogs, that's why I'm like down, boy. When I come around, boy, make it get sick to your stomach, cause you miss out on the woman, get your shit off the ground, boy. Cause I tried to, been lied to, and I don't like it. Hell, that nigga, he gon' do the same to you, cause I'm psych. Cause I know and my bitches done with being pissed off. Cause it ain't nothing to keep that dick me get aside, nigga. I don't trust him, I don't trust him. by your side, nigga. I don't trust him, I don't trust him. Yeah, yeah, yeah. I love him, but he know that I don't trust him. I don't trust him. I don't trust him, I don't trust him. Trust a nigga for a second. I don't trust him, I don't trust him. Tell me different, but I don't. I don't trust him, I don't trust him. Bra låt. Den är väldigt bra. jag tycker att man får lite samma känsla som um, Kay Michels Loyal. Ja, alltså precis. i alla fall eh, på temat Exakt, som du snackar om. Men jag menar inte jag, nu låter jag ju som eh, hemskt. Men eh, <laughs> jag menar inte så att jag inte gillar killar. Men det kan vara skönt ibland att få lite agro, agroventil. Det är i alla fall någon slags trend att ja. uh, coola, hårda brudar gör låtar om att man inte kan lita på killar. Det, ja, och det precis. Ehm, det, det, behövs kanske också. <laughs> Behöva den andra sidan liksom. Lisa Lin, eh, dagens gäst i Jenny och vänner. Eh, vi är ju en del av Rodeos eh, musikredaktion. Yes. Ehm, Jon Lax brukar vara med när vi kör den här grejen. Ja. Han är i LA. det på honom. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> Basima, som också brukar vara med, eh, är helt upptagen med sin nya tv-karriär. Ja. Man måste kolla in hennes nya talkshow. Gud, jättebra är det. <laughs> Men vi klarar oss ganska bra själva också. Självklart. Eh, jag tänkte att vi ska lyssna på en låt med Pee Wee Longway. Mm. Eh, det har precis kommit ett, ehm, ett mixtape med honom som heter typ The Blue M&M. Visst är det bara en dude, Pee Wee Longway? Jag, jag, vad jag vet. Ja. Fult namn. <laughs> Men det, det här mixtapet är i alla fall helt okej. Okay. Uh, eh, Young Thug, Amigos och massa andra så här, godingar dyker upp. Uh, här är en låt med, med någon som heter Quavo som heter uh, eh, FRFR, mm. uh, som jag tyckte var ett av de uh, härligare spåren. Vi lyssnar. Mm. For real, for real, for real. Don't say say i Yeah. my bitch. For she real. She on for honey and shit. For real. It might be a little comparison. For real. For real. For real. I mean, we together. For real. For real. for real, for real, baby. I'm so yeah. long way, nigga. She for me, I'm for her, my type of bitch. Rock out with me in the trap serving splits. Still with the same nigga, came out the brick, no new friends. Shoot for my homeboy. Everything I do so sincere. Sky's the limit, I take a jet lift. Sipping on land in a root beer so sincere, so sincere. real, for real, for real, for real, real. So sincere, So sincere, Kill it by pop, kill it by pop so sincere. Show mama dollars, so sincere, so sincere. Hit a nigga ass up with a chop. Yellow tape, I'm at the doctor by my partner. The step is stepping at the murder scene. Fresh is a little bit cleaner than Listerine. Bang down on Molly, not a bean. VVS shining like all sheen. Jigging them bricks of Charlie Sheen. How could I not go hard for my team? NBA bag, I'm boss man me. Get it for the low bags or the OT. Set it out Khadija for the Monifa. Bands in my pocket, call them bitch Monique. I'm so sincere, that bitch got gotta be free. LA they get me by the union. Bitch wanna run round the lobby with me. They don't hit the twist that on the money. Uh, all of my niggas in the lobby. Boot it up. Two stin' dough with bodies. go. It ain't that love on the money. Me and my nigga, my nigga got shots. We just wanna add it up, Eminem. Ooh, my type of bitch that'll rock out the spot. I don't pay pants, pay Eminem. She know I'm cheap for the feminine. Long way. She for me, I'm for her, my type of bitch. Rock out with me in the truck serving split. Still with the same nigga, came out the brick, no new friends. Show for my homeboy. Everything I do so sensitive here. Sky's the limit, I take a jet lift. Sipping on lean in a root beer. So sincere, so sincere. Real. For real, for real. For real, real. So sincere. So sincere, so sincere. Kill it by my pop, kill it by my pop. So sincere. Check my dollars. So sincere, so sincere. Real. Who got a PT ready to pay 2000 for real? My nigga gon' kill that lay way down for real. She poppin' the molly, that bitch wanna roll for real. You think they don't play your nigga for real? What nigga you know trap out of bando, pay the whole damn neighborhood bill? What nigga you know no training, they got a meal in the flow for real? Since sit by my nigga by killin', all of my nigga want business. So get what we did, we beat up the block, now we trappin' our business. NBA bank camp, they keep it real to me. Me go gang NBA, so you know they'll kill for me. So you probably can get nowhere near me. Do you feel me? Double down effing this seriously. She for me, I'm for her, my type of bitch. Rock out with me in a truck service, please. Vad tänker du om det här? Det är så synd om honom. <laughs> Tiffany typ Fox innan var Jag gillar inte det, jag litar inte på dig. Och han bara, men det är ju for real. For real, for real. For real, for real. <laughs> Stackarn. <laughs> Pio Långway och eh, Quavo. Eh, alltså, eh, men ändå söt. Superfin. Det är ändå viktigt att säga att det är for real. Exakt. uh, <laughs> ja, Atlanta uh, låter så här yep. just nu. Uh, det har väl gjort det ett tag. Ja, precis. Det är klart. Uh, ett, ett annat mixtape som jag tycker man ska kolla in, uh, eller en compilation snarare, mm. um, The Drum, den här produktionsduon, yes. har gjort en platta som heter Low Motion Label Compilation. Mm. Alltså, ja, de har samlat massa av de här hippa Artisterna. Eh, Men då är det, det, är mer som ett, eh, det är mer compilation av de mixarna de har gjort, det är inte ett mixtape eller? Nej precis, mm. alltså det är bara eh, deras, deras artister. Och du har faktiskt valt en av de här mm. låtarna som finns med. Exakt. Helt oförhållandes. Helt ovetande. <laughs> Vad ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på Jody, mm. som har gjort en låt som heter Oasis. Vad är det som är så bra med den? Men den är ju så skön. Det är som att hoppa ner i en iskall skön pool på en riktigt varm sommardag. Som idag, skulle man kunna säga. Mysigt. something fresh with your girl. And we ain't got no time to waste it. baby girl, your palate is every palace, all the mother hoes tasteless. So take a ride in the spaceship. Sky's the limit, see how far we can take this. den eh, ledsnaste sidan av Chicago. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Jody är ju en um, R&B-grupp. Mm. Vi är lite os osäkra på hur, hur många de är, men uh, den här produktionsduon The Drum uh, står i alla fall för beatsen. Precis, och sen vet jag att det är tre, tre liksom, vokalister ah, okay. i alla fall som brukar mm. synas liksom, i bild. Som är väl, Bra röster. Fantastiskt fina. Uh, den här fanns ju alltså med då på uh, den här Low Motion-samlingen, uh, mm. label Label Compilation. Um, där bland annat också Rahel finns med, Just som vi spelade förra veckan här i Jenny och vänner. Mycket och massa bra. andra grymma låtar i mm. den här mm. stilen. Uh, så gillar man, gillar man The Mellow så kan man uh, kolla in den. Ligga i en park och lyssna på det här känns väldigt och uh, lämpligt. uh, <laughs> Nicki Minaj ja! kom tillbaka med en, eller kom tillbaka, hon är väl alltid närvarande, -huh. men dök upp med en låt som inte låter riktigt som det gör. Vi har hört dö förut. Uh, Pills and Potions. Första singeln från hennes kommande skiva vad jag har förstått. Ja, uh, vad, vad, tänkte du när den dök upp på internet? Uh, det var ju väldigt eh, märklig timing. Det kan vi prata lite mer efteråt. Men sen överlag är den ju väldigt, en väldigt allvarlig Nicki Minaj. Mm. Vilket ju är superfint. Hon sjunger ju, det är jättefin popmelodi liksom. Man kan lyssna lite extra på texten. Ja, gör det. potions. We're overdosing. I'm angry, but I still love you. Pills and potions. We're overdosing. Can't stand it, but I still love you. make me hate you. Even though what you was doing wasn't tasteful. Even though you out here looking so ungrateful. I'ma keep it moving, be classy and graceful. I told him it's no friends in the game, you ain't learned that yet. All the bridges you came over, don't burn that yet. Niggas want respect, but niggas ain't earned that yet. Self righteous and entitled, but they swearing on the Bible that they love you and really they no different from all your rivals. But I still don't wish death on them, I just reflect on them pills and potions We're overdosing I'm angry but I still love you Pills and potions We're overdosing Can't stand it but I still love you support you when it's beneficial. I'ma forgive, I won't forget, but I'ma dead the issue. Soon as you out of niggas' lives is when they start to miss you. They see you doing good now, it's kinda hard to dish you. Niggas be sick when they remember all the bad they wished you. Niggas be mad when they can't come and live lavish with you. But, but, but, but I sped off in the Benzie. I see the envy when I'm causing a frenzy. So I pop pills for 'em. Cop cribs in the hills on 'em. Pills and potions. handlar den här om egentligen? Alltså jag tror Nicky sjunger om eh, sina vänner och ger upp lite sådär i allmänhet. Jag tror att hon sjunger lite om eh, Drake och sådär och mm -hmm. kompisar som kanske har. Men däremot det som var läskigt var att den kom ut ungefär samtidigt som eh, skjut, en eh, såhär, dödsskjutning som har varit i fredags i Isla Vista i Kalifornien där en eh, ung kille sköt mot en massa random tjejer för att de inte liksom tyckte om honom eller typ gett honom någon uppmärksamhet. Sådär. har varit väldigt mycket diskussion om så manlig entitlement och mm. men's rights och, och, så. Och då blir det liksom väldigt så och det, säger, det rappar ju Nicky om här också om eh, liksom mycket om eh, manlig entitlement. Uh, och det blev liksom en väldigt märklig så clash när mm. jag lyssnade på den texten. Men det som är fint är ju att Nicky sjunger, hon liksom kill them with kindness liksom. Hon sjunger ju om kärlek i slutet i alla fall liksom. Så att det finns en väldigt så här, hon som alltid är väldigt liksom, bra på att vara arg. Mm. Det blir väldigt fint att hon liksom, ja ah, men jag har varit igenom det här och I still love. Mm. Och det blir en fin, så här, apropå det om skjutningen så blir det en väldigt fin eh, parallell. Så tyckte jag. Knäppt det där med låtar som eh, att det blir soundtrack för en Exakt. själv till någonting som man upplever kanske helt privat eller såna världshändelser eller vad som helst. Exakt. Det var som det blev plötsligt en så kommentar liksom. Mm. Ja, jag fattar. Ehm, också härlig så här kärleksballadskänsla mm. i, alltså en bra poplåt. Verkligen um, extremt, för hon sjunger ju jättefint. Och vi, vi snackade lite om att man fick nästan lite Miley Cyrus uh, ja, gud, ja. vibe. På, och det menar vi på ett bra sätt, för ja. vi gillar Miley. Det gör vi. uh, <laughs> vi går vidare med uh, bra brudar. Yes. Du har tagit med dig en låt med Tina Tjej. Yes. Har vi lärt oss nu efter, efter ett år. Jona har <laughs> påpekat för mig att jag såg fel hela tiden. Mm. <laughs> det är en, jag har också sagt fel. Um, en, en cover. Det är en cover av Drake. Apropå Drake så är det en cover på Drake. Days eh, in the East, fast i eh, hennes version heter det Days in Days the West. In the West. Yes. Fin. this scene before, and still there's no place like home. search filled me up. I've been on it since I was three, so look me up. But you never mind, I go so focused about my. should mend you're not doing your research, look me up. I've been on it since I was three, so look me up. Uh, you're showing me how deep your ignorance is with your comments. The internet really beats bullies with false senses. Vad är det som händer med den här låten när man hör den i Tina Tjejs version? Alltså den är, jag tycker den blir betydligt mer snartig. Slipper det här liksom... Snärtig. Snärtig. <laughs> snärtig. Eh, jag tycker att hon liksom, det blir inte den här emo. Och också att man hör hur bra låtar ändå som Drake gör liksom. Mm. ibland behöver nästan någon annan för att höra Liksom, man måste komma förbi hans röst ibland. Liksom. Ja, den är ju, det är någonting man behöver ta sig förbi helt enkelt. <laughs> ja, nej, men jag håller verkligen med. Hon lägger liksom eh, in mer puls i rösten. Liksom, så. Mm. Mm. Bra eh, liksom, improviserade sångmelodier. Exakt. Så exakt. Um, ett uh, gäng som vi verkligen har följt här senaste året och som vi fortsätter gilla uh, är ju Sad Boys och Gravity Boys. Två gäng är det ju, fast två gäng. de hänger ihop på många sätt. Um, Blade. Mm. Blady. Mm -hmm. uh, eh, jag blev Blady. Ja, eller <laughs> man, jag har fått höra att man får säga båda. Um, han släppte jättebra mixtape eh, lite tidigare i våras. Uh, nu är han tillbaka med en låt som heter Blood Rain ja. tillsammans med Yung Lean. Har du hört den? Mm, mycket bra. disorder in my face, I'm an angel. 10K on my arms and my labels. I can't look back at a stranger. I cannot love and I'm faithful. I don't recognize your face, but you recognize my name. 10K in the flames, give me blood rain. 10K in the flames, give me blood rain. 10K in the flames, give me blood rain. me flames, give me blood rain My heart is like the highway Lamborghini 14 on the driveway Die if you violate See me smoking love, finna leave this earth I'm in a new dimension like a rebirth Getting to this money to see what it's worth See me smoking low, finna leave this earth 2K, 3K, never seen light of the day for 4K, 5K. Just spent a fortune on eBay. Leading can't see straight. Can't remember shit from yesterday. Standing off a cliff of a waterway. Your bitch got shit on replay. See my face on display. All shit sounds cliche. See my face on display. Don't look me like no way. I Hanging out the window from a Chevrolet. Reality still far away, still far away, still far away. I don't recognize your face, but you recognize my name. 10K in the flames, give me blood rain. 10K in the flames, give me blood rain. 10K in the flames, give me blood rain. I don't recognize your face, but you recognize my name. 10k in the flames, give me blood rain. My heart is like the highway. Lamborghini 14 on the driveway. Die if you violate. På titeln så skulle man kunna gissa att det var, vad metal, eller hur? Black metal-låten Blood Rain. Eh, på syntljuden så skulle man kunna tro att det var en uh, eh, Gym Trance-låt från uh, tidigt ja. 90-tal. och sen är ehm. deras röster lite future sådär så det ja, är en härlig mix. Bra mix. Ja. Uh, Blade och Young alltså, har du sett den här videon? Ja, Hur det är väldigt gulligt. Det är små hårspännen och små kepsar och nej, de är så söta. <laughs> ja, hur, skulle du, hur skulle du beskriva den? Alltså, gud, kan man, kan, man, eh, kan man säga att den ser ut som låten låter? Men, mm. men alltså, de, står ju, de står ju mest och är väldigt, väldigt känslosamma. Mm. Och dansar. Bra låt. Mycket alltså, bra. Vi eh, ska spela en låt med någon som heter Brig Castle. Ja. Jag har aldrig sett eller hört i hela mitt liv. Vad, vad är det här? Eh, det enda jag vet så att han jobbar lite med Lucky X. Mm. Det är väl någon slags kanske samma crew som, som honom. Vi är tillbaka i Chicago alltså? Vi är tillbaka i Chicago. Vad är det och den här, för, typ av, för typ av låt? Den är ju, om vi har varit där förut med den svalkande poolen så är vi, vi tar ett dopp till. Skönt. got a crush on what I crush up Tough luck, my plug be going dumb fuck Nigga, hush up. I heard you got some bread, dog. Please don't get them crumbs took. I heard you got some bread. I'm like. I'm like, I'm in a whole nother league, in a whole nother sport. Bon appetit, turn your bitch into dessert. And I'm rolling off a three, found my ego, lost my nerve. Yeah, I swear she lost her shirt. Baby, Castle such a flirt. Shirt, shirt. I go Capital One. Like what's in your wallet? And I ain't capping it, none. You Robert Kelly in the closet, you ain't trapping it up. I'm running pockets over east, cause Jesse Jackson could I got a crush on what I crush up. Tough luck, my blood be going dumb, fucks. Nigga, hush up. I heard you got some bread, dawg. Please don't get them crowns took. I heard you got some. I'm like, wait wonder if Miss DeWald ever seen Breaking Bad. We could open up a lab and probably break half. But I'm the type to fuck her over and take the whole stash and put the cash on her stash, cause I barely passed the class. Now it's line after line, got you hooked, don't be so fishy. Please don't be so iffy, bitch. You know what I'm about. And the swine trying to get me, cause the way I powder snouts. I'm a rookie, who you kidding? Got the cougars trying to pounce. Mayro, Mayro, Mayro. I'm higher than Jesus. This Zen ain't no quaalude. I might die if I take two. Make room, make room, make room. No Zen, it's a quaalude. I'm higher than Jesus. I might die if I take two. Little bitch, I'm rolling. I be getting guap, bitch. I be getting guap. Det var liksom inte bara ett pooldropp, det var tidal wave. Oh, gud. <laughs> med Brig Casso. Mm. Oh, vad är det som du tycker om med det här? Eh, är, alltså, det, ah, gud. det är ju någonting med det här extremt chilla som, som går rakt in i mig just nu. Mm. Det, är, det tar bort alla en sån här, alla hårda kanter. Alla hårda kanter i hjärnan. <laughs> vi pratade här under låten om att um, varje gång du har varit med så har vi lyckats pricka in eh, Alltså vi gillar ju den här, vi gillar beats, vi gillar långsam hiphop, ganska lika mm. smak, mm. fastnar för lite samma så internetgrejer. Men då och då så dyker det upp någonting så här gitarrigt, långsamt, också soldränkt, um, ehm, mysigt. Mm. Typ Kurt Weill eller... Real estate. Exakt. Ja. Som man bara fastnar för också. Mm. Men vi lyckades liksom inte skrapa fram något sånt den här veckan. Har du någon sån där rock som du gillar just nu? Uh, oh, um, det står still i huvudet just nu. Men jag, då är det fortfarande War on Drugs-skivan. Mm, den okay. spelas i, i aktivt hemma fortfarande. Uh. Mycket, mycket bra. Jag missade dem tyvärr när de spelade nu förra veckan tror jag. Just det. Uh, om man vill ha mer tips på allt från Eh, liksom, den här typen av eh, soft rock till eh, det vi spelar idag så kan man kolla in eh, Lisa och Jons blogg på yes. Rodeo. Um, ja, som sagt, du, du nämnde ju att uh, Brig Casso uh, har någon slags koppling till uh, Lucky X. Ja. Um, Peter, som är med och gör podden, uh, här är en av hans uh, favoritlåtar från senaste veckan med just Lucky X. Ah. Bra övergång va? Yes. <laughs> Hey, one, two, four, seven, right, right, right, right. I'm Gucci, I'm Gucci. And if I'm talking, I'm just talking to the people, and if I'm talking to them, they make my problems. Hey, hey, they make my problems. Hey, I know the sirens by reflections, nigga. <laughs> shit, shit, shit. They made my problems. I know them sirens by reflection, please be cautious. I want my bread, I want my bread, like fuck your problems, nigga. I know them sirens by reflection, please be cautious, nigga. Nigga, right. Cause I got pills for you and you too. I know you party with them. I know you highly hit the toddy, fearing godly children. I know your mama track your phone like it's probably missing. I know you just do it for likes and vine. You hardly mention the fact that you got the curfew and perfume to cover up that ganja smell. You know your mama hurt you. And go out through your phone and look it up and see who served you. And now she called me up. I block your number back to work, fool. I wish, I wish I was a sucker. I wish the witches wish the spell and just make me a lover. But that's too much for me to picture Bad the crap or something. I pop this pill, get stuck on dead, deny the pocket something. And then I tell them not my problem. I know them sirens by reflection, please be cautious. I want my bread, I want my bread, like fuck them problems, nigga. I know them sirens by reflection, please be cautious, nigga. But look, my uncle told me dope would make me money, then he used it. The fact he shot it up is still when bro used to confuse me. It's freebie after freebie, text soon as he heard my music feel bad for that nigga, still would serve him. Need that moolah. Like Jesus Christ, you on my side, right? You die for me. If they read my rights, I won't be fried, right? Let me be free. If I'm zen I'm gonna remember where you still my beam. If I'm zen and I'm just sleeping, that's just me close to my dream. That shit crazy, that's just life. It's like crazy niggas think. Do every right, that every offer. Still crazy for my team. Fuck the talking, fuck those. they all crazy world with tea. I just eat all by myself, cause niggas crazy when they don't eat. Them ain't my problems. Det gick liksom att bli ännu mer uh, slapp. Alltså här, här, här, är det så slappt så att det nästan inte, det finns liksom ingenting kvar. Jag älskar allt det här bread-snacket. Ja, jag vill göra en låt om Skogaholmslimpa. <laughs> Det känns jättebra. är det mackor eller är det pengar att prata om? Mm, oklart. Uh, Lucky X i alla fall. Uh, och den här låten heter Reflections. Mm. Um, ja, vi, vi har liksom tagit oss igenom nästan hela podden här, fastän vi var som små liksom, trötta eh, pölar. Ja, legat platt på golvet. <laughs> Årets varmaste dag, valdagen. Har du varit och röstat? Jag har varit och röstat, absolut. Ja, jag med. Det kändes Hast, bra. Hastade förbi vallokalerna precis innan. Ja. Uh, vi håller tummarna för att det kommer gå bra. Ja, oh, gud, eh, nu håller vi verkligen tummarna. Du, vad, vad ska du hitta på den här sommaren? Eh, det kommer nog vara rätt mycket i Stockholm. Det händer så mycket kul speciellt på trädgården. Jaha, till exempel vadå? Till exempel din klubb med ja. <laughs> Men även jag och Jon kommer att spela. Och, mm. och, det finns lite annat. Och sen så kommer vi ju spela lite på Radio Skanstull också. Som ja. kommer att ha klubbar under, under sommaren. Kul. Så det blir mycket mys på stan så man kan komma och ses och hänga med oss. Total uh, musik-takeover oh, av eh, verkligen. Rodeos musikredaktion. Mm. Det, känns, det känns tryggt. Mm. Um, man, ja, men som sagt, vi, ja, vi är ju en del, eller jag och Peter och en massa annat löst folk, <laughs> en del av en klubb som heter <laughs> Good Good. Uh, varje fredag på Trädgården så kan man komma och lyssna på oss i Röda rummet. Och yes. det är oftast uh, jättebra live-grejer. Uh, Merrily kommer dyka upp inom ja. kort. Det måste ni hålla utkik efter. Um, hon är alltså del av Team Rocket men eh, har massa egna grejer på gång mm. just nu. Jag tänker att vi ska sluta med hennes nya låt, ja. eh, Lava. Um, ja, vi hoppas att det här går i, i, linje med det som du gillar just nu. Ja, det låter jättebra. <laughs> Tack för att du var med Lisa. Alltid kul. Vi ses snart. Vi ses snart.